Tagad par to, ko nozīmē negrēkot ar vārdiem. Reliģijās runā par grēku un grēciniekiem, bet pamēģināsim tikt skaidrībā par to, kas tad īsti ir grēks. Grēks ir viss ļaunais, ko sev nodarāt. Viss ļaunais, ko jūs jūtat pret sevi, domājat par sevi un sakāt par sevi, ir grēks. Jūs grēkojat tik reizes, kad tiesājat sevi vai vainojat sevi par kaut ko – Bezgrēcīgums nozīmē pretēju rīcību. Negrēkot nozīmē nenodarīt sev ļaunu. Ja jūs esat bez grēka, jūs uzņematies atbildību par savu rīcību, bet jūs netiesājat un nevainojat sevi. No šāda viedokļa raugoties grēka jēdziens vairs nav reliģiska vai ētiska kategorija, tas skar cilvēku veselo saprātu. Grēks sakņojas sevis noliekšanā. Sevis noliekšana ir ļaunākais no grēkiem. Lietojot reliģisko terminoloģiju, sevis noliekšana ir nāves grēks, kas tuvina nāvei. Bezgrēcīgums savukārt tuvina dzīvei. Negrēkot ar vārdiem nozīmē nevērst tos pret sevi. Ja es pamanītu tevi uz ielas un nosauktu par muļķi, varētu šķist, ka es vēršu savus vārdus pret tevi. Taču patiesībā es tos vēršu pats pret sevi – jo tu mani par to ienīdīsi, un tavs naids man par labu nenāks. Tādēļ, e, ja es sadusmojos un vārdiski apšļācu tevi ar savu emocionālo indi, es vēršu savus vārdus tikai un vienīgi pats pret sevi. Ja es sevi mīlu, šī mīlestība izpaužas arī saskarsmē ar tevi. Tādā gadījumā es negrēkoju ar vārdiem, jo mana rīcība izraisa līdzīgu atbildes reakciju. Ja es mīlu tevi, tu mīli mani. Ja es tevi aizvainoju, tu aizvainosi mani. Ja esmu tev pateicīgs, tu jutīsies pateicīgs man. Ja attiecībās ar tevi es esmu sautīgs, tu tāds būs arī pret mani. Ja es izmantoju vārdus, lai uzkrautu tev lāstu, arī es tikšu nolādēts. Negrēkot ar vārdiem nozīmē izmantot savu enerģiju pareizi. Tas nozīmē izmantot enerģiju, lai kļūtu patiesāks pret sevi pašu un vairotu mīlestību pret sevi. Ja jūs ar sevi noslēdzat vienošanos, ka jūs negrēkosiet ar saviem vārdiem, ar to vien pietiks, lai jūsos iemājotu patiesība un neutralizētu visu emocionālo indi, kas jūsos sakrājusies. Noslēgt šādu vienošanos nav viegli, jo mēs esam mācījušies rīkoties gluži pretēji. Mēs esam paraduši melot citiem un vistrakākais arī paši sev. Mēs grēkojam ar vārdiem. Piesaucot elli, vārda vara tiek izmantota pavisam nelietīgi. Mēs liekam lietā vārdus, lai lamātos, vainotu, meklētu vaininieku un iznīcinātu. Protams, dažkārt mēs izmantojam vārdus pareizi, taču tas nenotiek nemaz tik bieži. Parasti ar vārdu palīdzību mēs izplatām savu emocionālo indi, paužam savas dusmas, greizsirdību, skaudību un naidu. Vārdiem piemīt burvju spēks, tie ir visvērtīgākā dāvana, ko cilvēki saņēmuši, un mēs tos vēršam paši pret sevi. Mēs kaļam atriebības plānus, pārvēršam pasauli haosā. Mēs izmantojam vārdu, lai kurinātu naidu, rasu, cilvēku, ģimeņu un tautu starpā. Pārāk bieži mēs vārdu izmantojam nelietīgi, radot elli un padarot to mūžīgu. Nelietīgi izmantojot vārdu, mēs graujam cits un citu, un cits citam liekam dzīvot bailēs un šaubās. Vārds ir burvju spēks, kas cilvēkiem dots. Nepareiza tā lietošana ir melnā maģija. Mēs visu laiku nodarbojamies ar melno maģiju, neapzinādamies to, kāda burvju vara piemīt mūsu izteiktajiem vārdiem. Reiz dzīvoja gudra un labsirdīga sieviete. Viņai bija meitiņa, ko viņa ļoti mīlēja un pat dievināja. Kādu vakaru, pēc smagas dienas, viņa atgriezās mājās nogurusi, emocionāli saspringta, un viņai stipri sāpēja galva. Viņa ilgojās pēc miera un klusuma, bet viņas meitiņa dziedāja un priecīgi lēkāja pa māju. Meitenīte nezināja, cik slikti māmiņa jūtas. Viņa dzīvoja pats savā pasaulītē, savā sapnī. Viņa jutās lieliski, lēkāja un dziedāja aizvien skaļāk un skaļāk, tā paužot savu prieku un mīlestību. Viņa dziedāja tik skaļi, ka māmas galvastāpes pieņēmās spēkā un vienā brīdī sieviete zaudēja kontroli pār sevi. Viņa dusmīgi paskatījās uz savu skaisto meiteņu un teica, apklusti, tev ir nepatīkama balss, vai tu reiz apklusīsi? Patiesībā māte tikai nespēja paciest troksnim, meitenītes balss nebūt nebija nepatīkama. Taču bērns noticēja mātes teiktajam un noslēdza vienošanos ar sevi. Pēc šī atgadījuma viņa vairs nedziedāja, jo domāja, ka viņai ir nepatīkama balss, kas traucēja ikvienu, kam tajā jāklausās. Skolā viņa kļuva kautrīga un nedziedāja pat tad, kad kāds viņai to lūdza. Viņai bija grūti pat sarunāties ar citiem – Jaunā vienošanās meitenīte pilnībā izmainīja. Viņa domāja, ka, lai viņu pieņemtu un mīlētu, viņai jāspiež savas emocijas. Ikreiz, kad mēs dzirdam kādu viedokli par sevi un tam noticam, mēs noslēdzam vienošanos, kas kļūst par daļu no mūsu uzskatu sistēmas. Meitenīte izauga, un lai gan, lai gan viņai bija skaista balss, viņa nekad nedziedāja. Viens vienīgs vārds radīja viņai kompleksus. Šo lāstu viņai uzlika viņas pašas māte, kas viņu mīlēja vairāk nekā jebkurš cits. Viņas māte nepamanīja, ko nodarījusi ar saviem vārdiem. Viņa neapzinājās, ka izmantojusi melno maģiju un uzlikusi lāstu savai meitai. Viņa nezināja, kāds spēks piemīt viņas teiktajiem vārdiem, tādēļ viņu nevar vainot. Viņa tikai darīja to, ko dažādos veidos viņai bija darījuši viņas vecāki un citi cilvēki. Viņa nepareizi lietoja vārdus. Cik daudz reižu mēs to nodarām paši saviem bērniem? Mēs izsakām šādus viedokļus par viņiem un mūsu bērni gadu gadiem dzīvo šīs melnās maģijas ietekmē. Cilvēki, kas mūs mīl, paši to nemaz neapzinādamies vērš pret mums melno maģiju. Mums viņiem jāpiedod, jo viņi nesaprot, ko dara. Vēl kāds piemērs – No rīta tu pamosties laimes pārņemta. Tu jūties lieliski un stundu vai divas pavadi pie spoguļa pošoties. Un tad kāda no tavām labākajām draudzenēm saka, kas ar tevi noticis? Tu tik slikti izskaties, paskaties uz to kleitu, kas tev mugurā. Tu taču izskaties smieklīga. Ar to pietiek, lai tu būtu sagrauta un attaptos ellē. Varbūt draudzene tā teica tikai tāpēc, lai tevi sāpinātu, un viņai tas izdevās. Viņa uzstiepa tev savu viedokli, izmantojot vārdu varu. Ja tu pieņem šo viedokli, tu noslēdz jaunu vienošanos, kurā tu ieguldi visu savu enerģiju. Šis viedoklis kļūs par melno maģiju. No šiem lāstiem ir grūti atbrīvoties, no tiem var atbrīvoties tikai noslēdzot jaunu patiesībā sakņotu vienošanos. Ja negrēko ar vārdiem, galvenais iegūms ir patiesība. Viena asmens puse ir meli, melnā maģija, otra – patiesība, kuras varā ir laust melnās maģijas lāstu. Tikai patiesība spēj mūs atsvabināt.